babun fi lailatul qadr mlango wa pili katika hii babu ya layali ramadhan ataja hadithi ya kwanza an zirr qala قلت لي قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقوم الحول يصبها فقال رحم الله أبا رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان قال زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني قلت يا أبا المنذر أن علمت ذلك قال بالآيات التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لزر ما الآية قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل تص ليس لها شعاع حتى ترتفع الحديث مسألة كونزا kuhusiana نهي حديث نقول au tarjama babun fi lailatul qadri mlango katika lailatul qadri asema mwanachuoni al-hafidh al-aini katika sharh ya sunan abi daud takdiri ya hii jumla au hii unwani ay hadha babun fi bayani lailatul qadri huu ni mlango wa kubainisha Lailatul Qadri kubainisha alama zake na siku zake bidhabti ambazo kuwa zitatakiwa zitafutiwe ndani yake huu ni mlango wa kubainisha Lailatul Qadri alamatuha wa ayyam siku zake bidhabti na alama gani ambazo kuwa zitatambulikana nayo hiyo Lailatul Qadri hii ni masala ya kwanza masala ya pili hii hadithi ameipokea ama wameipokea al-Imam Muslim rahmatullah alayhi na al-Imam Tirmidhi na akasema hasanun sahih hii hadithi ni hasanun sahih wakadhalika al-Imam Abi Daud ameitaja hapa katika sunan yake kwa hivyo ni hadith sahih kwa kuwa imekuja katika sahih Muslim kisha Sheikh Al-Albani rahmatullah alayhi hapa akaisahihisha akasema hasanun sahih ni hadith hasan na sahih Naam. Masala ya tatu kuhusiana na hii hadithi. Ufafanuzi nao ni impokiwa hii hadithi kutoka kwa Zir tabi'i. Qala qultu li Ubay ibn Ka'b, asema nilimuuliza Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu miongoni mwa a'imma al-qurra min as-sahaba alimuuliza akhbirni an lailatul qadr ya aba mundhir ewe aba mundhir nijulishe kuhusiana na Lailatul Qadr imma alama zake au ni siku gani ambayo kuwa yaangukia Lailatul Qadr na hapa amemuita ya Abul Mundhir aiywa jina kunia ya Ubay ibn Ka'b kumheshimu kwa ajili ya ihtiram na heshima akamwambia fa inna sahibana suila anha kwani mwenzetu aliulizwa kuhusiana nayo inkuja katika riwaya ya al-Imam Muslim kuhusiana na hii hadith inna akhaka ibn mas'ud yakul hiyo katika riwaya Muslim imetorehishwa ametaja wazi nani amekuwa ni swahibuna hapa imekuja fa inna swahibuna katika riwaya ya Muslim inna akhaka hakika ndugu yako naye ni ibn mas'ud Abdullah ibn Mas'ud asema kadha wa kadha kuhusiana nayo hasa wewe tunataka tusikie kauli yako kuhusiana nayo fakala alisema nini suila anha alipoulizwa ibn mas'ud asema zir ibn mas'ud ambaye ni shekhe wetu alipoulizwa kuhusiana na lailatul qadri usiku wake ni upi fakala man yakum alhaula yusibha rai yake ibn mas'ud ni kuwa ambaye atasimama alhaul alhaul mwaka nzima yusibha atakuwa ni mwenye kuafikiwa kuipata yani ibn Mas'ud ana kauli kuwa Lailatul Qadri ni katika siku zote za mwaka siku zote za mwaka hii ni mojawapo ya aqwal za ibn Mas'ud kuhusiana na hii masala man yakum alhaula yusibha inkuja katika sharhi ya sunan abi daud المنهل العذب asema mahmud subki السبكي أي من يحيي كل ليالي السنة بالتواء يدرك ليلة القدر أسمى تفسير يا هي قول يا ابن مسعود هو أمباي أتهويش كل ليالي السنة كلا وسكوا موكا بالتواء وتواء قم في الله سبحانه وتعالى يدرك ليلة القدر أتيبادة ليلة القدر لأدم خلو السنة منها asema kwa kuwa ibn Mas'ud aona kuwa hakuna mwaka ndani yake hukosekana Lailatul Qadr bali kila mwaka kuna Lailatul Qadr kwa hivyo ambaye atahuisha kila usiku wa, le, wa mwaka atakuwa ni mwenye kuipata Lailatul Qadr faqala yani Ubay ibn Ka'b akamjibu Zir aiywa alipoelezwa kuhusiana na kauli ya Ibn Mas'ud akamjibu rahimallahu aba Abdurrahman Mwenyezi Mungu amrehemu ayo Aba Abdurrahman. Hii ni kunia ya nani? Ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ubay ibn Kab anamwombea rahma Ayo Ibn Mas'ud kwa kauli yake hiyo aliyosema kuwa man yakumu au man yakum alhaula yusibha, atakayesimama usiku wote wa mwaka ataupata. Asema Mwenyezi Mungu amrehemu aiyo Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wallahi laqad alima annaha fi ramadan kisha akaapa asema wallahi ibn Mas'ud ajua kuwa usiku huo ni katika Ramadhani si kama jinsi alivyokuambia si kama jinsi alivyo alivyokuambia kuwa ni mwaka nzima la Ubay ibn Kabin asema kuwa wallahi ibn Mas'ud ajua kuwa annaha fi Ramadhan kuwa usiku huo uko katika Ramadhan ashangaa kwa nini amekwambia aiyo kuwa ni siku zote usiku wote wa wa mwaka utafute kule akamwombea dua rahimahullah zada musaddad inkuja ziada kutoka kwa musaddad ibn musarhad huyu ni shekh wake imam abi daud alipompokeza hii hadithi imam abu daud asema zada musaddad shekh wangu aliongeza ايوه walakin kariha an yattakilu au ahabba la yattakilu kumtolea udhuru ibn mas'ud radhiyallahu anhu Sheikh wa Abi Daud aliyempokeza hii hadithi alimwambia Abi Daud aiwa kutoa udhur kwa Ibn Mas'ud ambaye kauli yake ni kuwa tafuta katika mwaka nzima alimtolea udhur akasema kariha an yattakilu alipoulizwa kuhusiana na Lailatul Qadri alichukizwa watu wasije waka wakawa ni wenye ku, kutegemea siku fulani tu siku fulani yani bimaana wakaacha kujibidisha katika, katika ibada mwaka mzima wakitafuta siku moja tu wangoje siku moja tu ikuje ndipo wawe ni wenye kujibidisha katika ibada hali ya watu e, leo hii watu katika mwaka mzima hawana shughuli na ibadati qiyamul layl siyam na mengineyo hawana shughuli nayo wangoje mpaka zije misimu ya ibada maalum ndipo watie bidii ndiposa ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akajibu la ambaye ataitafuta siku zote za mwaka ataipata ili watu wajibidishe katika ibada siku zote na wala wasitegemee kutafuta siku fulani kwa hivyo akamtolea udhuru na udhuru sehemu yake kwani yajulikana kuwa mwanachuoni mara nyingi au katika hali za mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujibu sahaba zake wakimuuliza kuhusiana na ibadati impatikana kuwa swala moja mara nyingine hulijibu kwa jawabu tofauti tofauti aulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal sahaba anamuuliza mtume amjibu as-salatu fi waqtiha as-salatu fi waqtiha mwingine aje kumuuliza ayul amali afdal amwambia al billahi swala ni hilo hilo lakini majibu tofauti tofauti kwa nini ajibu kwa majibu tofauti kwa kuona hali ya yule mwenye kuuliza huyu yamfaa nini huyu majibu gani ambayo kuwa yamfaa si kila mmoja apewa jawabu ni lile lile aiywa ndipo ibn Mas'ud alipoulizwa akaona ajibu kwa jibu hili aiywa la siku zote nyinyi tafuteni ila tulqadri kwa hivyo kulingana na watu wanavyoulizwa hujibiwa majibu yao, hupata majibu yao. Lakini iwe sahihi ni jibu sahihi, kivyovyote itakavyojibiwa jibu sahihi. Naam. Thumma ittafaqa atema atema zir atema ah, Abu, eh, Abu Daud rahmatullahi alayhi hiyo thumma ittafaqa yani Musaddad ambaye ni shekhi wake na Suleiman ibn Harbin ambao ameipokea hii hadith kutoka kwao Ibn Daud uh, Ibn Abi Daud hiyo ameipokea hii hadith kutoka kwa shekhi wawili Musaddad na Suleiman asema thumma tafaka kisha shekhi wake wawili wakaafikiana kuwa aiyo ni siku gani ya kutafutwa Lailatul Qadr wallahi innaha la fi ramadana lailata 27 la yastatni aiwa wakaafikiana kuwa ni katika siku ya ishirini na saba katika mwezi wa Ramadhani wakaapa wallahi innaha la fi ramadhana lailatu sab'in wa la yastathni fasina kuweka illa au walakin aiyo katika kuapa kwao katika kuapa kwao inkuja kubainisha hii kalima la yastakni kwani imekuja katika riwaya la yastakni kwa ya ya yani la yastatni na katika riwaya nyingine katika sahih muslim imekuja la nastatni la nastatni nam amma tawjih ya hii kalima ikija kwa harfu ya la yastatni ala sigha alghaiba kwa sigha ya asokuepo aiyo tafsiri yake inakuwa wayakunu hadha min kalami zir hii itakuwa ni kutokamana hii itakuwa ni kauli ya zir ibn hubaysh ambaye alimuuliza ubay ibn kab la yastathni yani itakuwa hii kauli wallahi innaha la fi ramadan nam ni masimulizi ya zir ni zir ambaye kuwa aelezea ibn mas'ud aliposema kuwa aiyo hii siku yapatikana katika kumi ya mwisho wa Ramadhan innaha la fi Ramadhan wa 27 Zir aelezea kuwa Ibn Mas'ud ndiye amekuwa amesema kwa hivyo iki ikitiwa ya aiwa harfu ya inakuwa maana yake ni kauli ya Zir ibn Hubaysh na maana yake inakuwa wal maana halifa abi ubay wala yastathni fi yaminihi ni kuwa ubay ibn Ka'b aliapa na wala hakuweka illa katika katika kuapa kwake alisema wallahi innaha la fi ramadan lailatu sab'in wa 20 amma riwaya ambayo kuwa yataja kuwa inkuja kwa harfu nun la nastatni manake binuni aljamaa kwa nuni ya jamaa aiyo la ايوه ala sigati على kwa المعلوم ya maalum yani ambao kuwa wansema kuwa wallahi aiwa wajulikana ni kina nani ama pale la yastaghni kwa ambaye kuwa hajulikani fahim kwa yule ambaye kuwa yuko ghaib maana yake inakuwa nini inapokuwa katika nunu aljamaa siga maalum yakunu hadha min kalami ubay hii inakuwa ni kalamu ya ubay maneno ya ubay moja kwa moja yani والله asema ابي والله انها لفي رمضان ليله lailatu sab'in wa la nastatni kuwa ubay alisema moja kwa moja pasina kuwa ni pasina kuwa ni mapokezi ya zir amekuwa elezea kauli ya ibn mas'ud kisha endelea hadith qultu yani zir asema kisha nikasema au nikamuuliza ya ba mundhir nikamuuliza ubay ibn kabin tena ayo anna alimta dhalika ulijuaje kuwa ni katika siku ya 27 katika mwezi wa ramadhan kwa dalili gani ulijua qala bil aya allati akhbarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam nilijua kwa aya na dalili ambayo kuwa alituelezea mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo swala hili swala hili swala la pili au swali la pili ambalo kuwa Zir anamuuliza Ubay alimuuliza swali ya kwanza akhbirni an lailatul qadr kule ilikuwa ni swali kuhusiana na aiywa siku yenyewe yapatikana lini ndipo akatajiwa wallahi inna fi ramadhan inna la fi ramadhan yapatikana katika ramadhan kisha 27 fi lailati 27 katika usiku wa ishirini na saba kwa hivyo swala lake la, lake la kwanza ilikuwa ni kuhusiana na siku lenyewe ni lini ama hii swala ya pili ni kuhusiana na alama ya hiyo siku tutaijuaje tutajuaje hiyo siku ndipo kauliza ya aba mundhir anna alimta dhalika ulijuaje kuwa ni siku ya 27 akamwambia biaya kwa ile aya na dalili ambayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kultu lizir mwanafunzi wa Zir akamuuliza Zir aiyo yani Asim ambaye aipokea kutoka kwa Zir kultu li Zir akamuuliza mal aya ni aya gani ambayo kuwa Ubay ibn Kabil aliwatajia mwanafunzi amuuliza shekh wake ni aya gani ambayo kuwa uliambiwa na shekh wako yani Ubay ibn Kabil alikuambia nini Zir ni aya gani ambayo kwa mtume aliwaambia kala akawambia tusbihu shams صبيحة تلك الليلة مثل توست ليس لها شعاء حتى ترتفع كوى سكوهيو جوى هشوموزا أيوه تلك الليلة كتك صبوهياك مثل توست مفانوى توست ليس لها شعاء هينة ميالي يعني هشوموزا موجة كموجة ule mduara huzuka moja kwa moja patina kuonekana zile miale mara nyingi ukisimama ukiangalia upande wa mashariki kabla ya jua kutoka kutangulia na miale mwanzo zile rays kisha baada ya kipindi kidogo ndipo hutoka ule mduara wa jua asema dalili ya Lailatul Qadri siku hiyo ni kuwa utaona jua huchomoza moja kwa moja ule mduara pasina wewe kuona zile miale ya jua hata tartafi na hunyanyuka aiyo moja kwa moja patina miale kaul mithla tosin tot nini tot inkuja inazo lughat inazo lughat katika lugha ya Kiarabu yani inazo alfaz imma bikasr au bifath waweza kusema twat au waweza kusema twist ايوه ukasema twasl au twist na imekuja katika sihah kuwa hii ni kalima muaraba kalima iliyoingizwa katika kiarabu wala sio katika maneno ya kiarabu dalili ni kuwa impatikana harfu twa na harfu ta katika neno hilo wanachuoni wa lugha wasema kuwa hamna katika lugha ya Kiarabu tamko ambalo kuwa la kusanya hizi herufi moja herufi mbili tamko ambalo kuwa la kusanya herufi hizi mbili twa na harfu atta hazipatikani katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hii ni kalima muraba kalima ambayo imeingizwa katika lugha ya Kiarabu. Uweza ukasema twasin au twistin, nayo ni al-ina, ni chombo kama vile beseni, chombo kama vile beseni ambayo kuwa ina ina sura shakl ya mviringo mduara bimaana jua hutoka ayot kwa mduara kamili hunyanyuka au huchomoza duara kamili pasina pasina miale naam na kauli laysa laha shua haina haina miale asema al-hafidh badruddin al-aini yahtamilu qila hii kalima laysa laha shua haina miale ina tafsiri kadha wa kadha يحتمل أن هذا الصفة اختصت بألامة صبيحة الليلة التي أنبأهم النبي صلى الله عليه وسلم يوezekana kuwa hii ni alama ya ile siku ambayo kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelezea yani ile siku alipo alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na Lailatul Qadri ikawa siku hiyo ambayo kuwa akiwaelezea ndiyo siku ambayo kuwa jua lilichomoza pasina pasina miale kuna uwezekano huo waja'alaha dalilan laha dalilan lahum alayhi alayha fi dhalika ikawa hiyo siku ambayo kuwa alikuwa akiwaelezea ni siku ya Lailatul Qadri akiwaelezea kuwa mfano wa siku kama huu leo jua umechomoza patina patina miale ndiyo siku ya Lailatul Qadri kuna uwezekano huo wakila annaha sifatun khasatun laha asema Badruddin al-Aini rahmatullahi alayhi kuna uwezekano mwingine kufasiriwa hii hi, hi, kalima laisa laha shua kuwa hii ni sifa khas ya Lailatul Qadr hii ni sifa khas ya Lailatul Qadr kauli ya kwanza ni kuwa ile siku alipoulizwa mtume akawaambia kama siku hii ya leo kauli ya pili yezekana kuwa ni sifa khas ambayo kuwa yajulikaniwa nayo Lailatul Qadr wakila na ikafasiriwa tafsiri nyingine ya tatu innahu likathrati ikhtilafi almalaika fi lailati fi lailatiha kuwa malaika usiku huo wa lailatul qadri huwa ni wengi washuka wakipanda aiyo wanuzuliha ila al-ard washuka ardhini na wengine wakipanda malaika wengi aiyo sakarat ajsamuha latifa wajnihataha shu'aaha kwa kuwa ni wengi malaika siku hiyo washuka wakipanda washuka wakipanda ايوه salamun hiya hatta matla alfajr toka usiku mpaka alfajiri washuka wakipanda basi huwa wataizuia jua miale yake kwa mbawa zao ambazo kuwa ni pana ndipo jua likachomoza siku hiyo pasina pasina miale wahajabat nuraha wakawa ni wenye ku, kutia sitara na hijab kwa zile miale kabla ya jua mviringo duara la jua kuchomoza hii ni ihtimali uwezekano wa tafsiri ya ya hii kalima laysa laha shua na ni ijtihadi ya wanachuoni alhasil ni kuwa hii ni mojawapo ya alama za lailatul qadri ambazo kuwa yajulikaniwa nayo na inkuja alama kadha wa kadha kuhusiana na lailatul qadri zitatajwa katika vitabu vya ahadithi miongoni mwa hizi riwayat ambazo kwa zataja alama za Lailatul Qadr hii ni mojawapo ya alama ambayo kwa tufaidika miongoni mwazo an Ubada ibn Samit impokewa hadithi kutoka kwa Ubada ibn Samit aiywa kutoka kwa mtume amaratu Lailatul Qadr kuwa alisema mtume alama ya siku ya Lailatul Qadr azitaja annaha lailatun safia kuwa ni usiku ambao kuwa ni msafi yani hakuna mawingu hakuna mawingu moja mulihatun yani mudhi'atun bil anwar na usiku wenyewe unao mwangaza tayib kaanna fiha qamaran satian kana kwamba usiku huo kunao mwezi ambao kuwa una unang'aa na mwezi kamili ambao kuwa huwa katika siku za 13 14 15 huwa kuna mwe, kuna mwangaza kama vile katika katikati ya mwezi hapo tuko katika mwisho wa mwezi tayib ni zile siku za mwisho mwisho wa mwezi asema mtume kuwa usiku huo huonekana kana kwamba kuna mwezi naam wa siku za katikati ya ya mwezi sakinatin alama ya tatu huwa kuna utulivu huwa kuna utulivu la harra fiha wala bard huwa hakuna joto kali wala baridi kali wala yahillu likaukabin an yarmi fiha binajmin na wala huwa hakuna zile vinondo aiyo za nyota zinazowapiga mashetani kwani sulsilat ashayatin mashetani huwa wamefungwa kwa hivyo katika siku hizo za laila tukadri hakuna vinondo ambavyo kwa vinawapiga mustari kusami wale mashetani ambao huenda mbinguni ku kusikiza siri za za mbinguni hazipatikani na vinondo siku hizo ya Lailatul Qadr hata tusbiha na hali hiyo ya utulivu na mwangaza ayo huendelea mpaka e, alfajiri kuingia wa anna amara tashamsi shamsi sabihataha an tajri la shu'a laha na alama nyingine ya nne ama ya tano ni kuwa jua huchomoza fasina miale katika alfajiri mithla al-qamari lailatul huchomoza moja kwa moja kama vile kama vile kamar mwezi katika siku za badri siku za 13 14 15 mwezi ambao huchomoza huchomoza kamili wala hakuna hakuna miale aiyo wala yahillu li an yakhruja ma'aha na siku hiyo aiyo ni haramu kwa shetani kuchomoza na jua ni haramu kwa shetani kuchomoza kwa jua kwani katika hadithi nyingine hiyo shetani jua huwa linapochomoza huwa huwa achomoza nayo huwa anachomoza nayo ndipo sasa tuka tukakatazwa kuswali katika nyakati ambapo kuwa jua la chomoza la salata hata tatafia shams hiyo bikadri arumi kwa kuwa shetani huchomoza na jua na ndipo wale ambao kuwa waabudu jua husujudia jua wakaabudu jua pamoja na shetani wakamsujudia shetani pamoja na na jua asema mtume katika hii riwaya siku hiyo nam huwa shetani amezuiliwa na wala hachomozi haichomozi jua na na shetani kwa hivyo haabudiwi mwingine aiyo kama vile jua au shetani siku hiyo na hii ni riwaya ambayo inkuja katika sunan ibn majah wakadhalika imekuja katika atobari atobrani ah, at katika ausat an qaumin kuwa watu walisema au walitaja katika alama za Lailatul Qadri anna al-ashjara fi tilka layla tasqut kuwa miti katika usiku huo huanguka aywa ala al-ardi thumma taudu ila manabitiha huwa zaanguka kisha inapochomoza al-fajiri huwa zarudi katika katika sehemu yake wa anna kulla shay'in yasjudu fiha yani zanguka sujada lillah huwa zanguka kumsujudia Allah na kila kitu siku hiyo huwa zamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala na akwali ziko nyingi kuhusiana na alamat za Lailatul Qadr nyingine ina siha na mengi haina haijasihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amezitaja al-Hafidh Ibn Rajab katika kitabu la Taif al-Ma'arif fima li shuhuri sana min al-wadha'if kwa hiyo amezitaja hizi hizi alama alipozungumzia wa shahru ramadhan mwezi wa ramadhan na leila tukada akazungumzia akataja aqwal za maaima na na zote zarudi kuwa ni ijtihadat au ni hali ambazo kuwa wenyewe wali walizishuhudia katika katika zama zao kama kutajwa kuwa miti huwa nzenye kusujudu na viumbe vingine hii ni hali mmoja wa wanachuoni waliotangulia alishuhudia kuwa pengine miti zote zime zimeinama aiywa na wengine wakataja sura zingine wakataja kuwa usiku huo kuna mwangaza bali ataja imam Imam Ibn Rajab katika wanachuoni anasema kuwa siku hiyo maji ya bahari huwa tamu maji ya bahari huwa yajulikana maji ya bahari ilivyokuwa chungu aiyo yenye chumvi anasema kuwa huwa tamu hizi zote ni tajruba hizi zote ni vitu ambavyo kuwa yeye ikathubutu na huenda ikakosekana walakin alhasil ni kuwa isiwe basi mtu shughuli yake siku hiyo atoke baharini aende nje atafuta alama islam mtume asema atuelekeza aiwa tufanye bidii aiwa mametu Aisha radhiallahu anhu aliuliza araaita aiwa in adraktuha je waonaje au nieleze nikiafikiwa hiyo siku nipate nifanyeje au niseme nini akasema qul allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni sema hili si uende baharini kaonje maji toka nje uangalie mbingu kuna mwangaza ama hamna uangalie miti zin, zimesujudu au hazijasujudu la usitafute hayo sio shughuli yako sio shughuli yako shughuli yako ni useme nini na uwe katika hali gani usiku huo Naam? Aiwa. Kuna maelezo mengi kuhusiana na hadithi. Allahu musta'an. Ama faida ambazo kwa tupokea au tupata katika hii hadithi ya kwanza ataja sahibul manhal al-mawrud faida ya kwanza dalla ala annahu yutlabu mimman ishtabaha alayhi amr an yas'ala anhu ahla dhikri tufaidika katika hii hadithi kuwa ambaye jambo litamtia tashwish haifahamu atakiwa aulize ahla dhikri au aulize wanachuoni kama alivyofanya Zir ibn Hubaysh kumuliza aiywa Ubay ibn Ka'b kuhusiana na Lailatul Qadr yatakiwa mtu aulize wanachuoni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun faida ya pili anna ibn Mas'ud yara annahu la taqtasu bi Ramadan katika hii hadithi kuna mojawapo ya kauli ya Ibn Mas'udi kuwa Lailatul Qadri sio hasa na Ramadhan bali ni mwaka nzima hii ni mojawapo ya kauli ya Ibn Mas'udi wa anna wa anna Ubay yara annaha takhtassu bi lailati 27 min Ramadhan naye Ubay ibn Ka'b aona kuwa ni siku ya 20 27 zitakuja ahadith hapa hiyo ibn uh, al-Imam Abi Daud akitajia kunao ambao waona kuwa ni siku 21 unaombaona kuwa ni ishirini na tatu ishirini na watu watofautiana akwali zao wanatofautiana zinatofautiana kauli za wanachuoni kuhusiana na ni siku gani mwanachuoni al-iraqi katika tarhu tatrib ايوه ametaja akwal 33 la 30 nam 33 ايوه za wanachuoni wametofautiana hizi ni baadhi za aqwal ibn mas'ud anazo qaul kadha mojawapo ni hii na nyingineo asema kuwa ni sabu wa 20 na mengineo qaul takriban 33 alhasil yatakiwa mtu katika hizi kumi zote asiyo ni mwenye kulegeza <clears throat> kadhalika kuna faida jawazul half ala ghalabati dhann na yajuzu mtu iwapo adhania kitu kuwa ndivyo yajuzu kwake afanyaje ape kama nam yeye katika dhanna yake kwa jambo hilo lintukia katika hali fulani yeye ana aona vile atakiwa ape wakadhalika mwisho bayanu alama lailatul qadri na hii ndo makusudio ya hii hadithi kuhitajwa alimamu Abi Daud kuhitaji hapa kuwa kuna kubainisha mojawapo za alama za Lailatul Qadr wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam